ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագած երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, ինչպես եւ նախապես ցանուցել էինք, մեր հյուրն այսօր Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Լեռնիկ Հովանիսյանն է, եւ մեր զրույցը նրա հետ ապրիլյան չհայտարված պատերազմի շուրջ է։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ընդունելու մեր հրավերը եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք ձեզ հրավերի համար։ Պարոն Հովանեսյան, այս օրերին բոլորս անհանգիստ ենք, բոլորս մեր զրույցներում կիզակետ ենք դարձնում ապրիլյան չհայտարված պատերազմը եւ կարծում եմ նորություն չէ, որ մենք պետք է զրուցենք հենց այդ թեմայի շուրջ եւ սկսենք այսպիսի մի հարցից, Ամեն ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի 2-ի Չարաբաստի քարավոտյան։ Բոլորս հենց այդ առավոտ վեր կացանք եւ մեր հերախոսները անդած զանգում էին եւ մեր շուրջը մտնոլորտը անհանգիստ էր։ Ով զանգեց ձեզ, ինչպես տեղեկացաք իրադարձությունների մասին, ում զանգեցիք դուք, ինչպես արձագանքեցիք։ Սովորականի պես ես միշտ առավոտ լավ ենք արտանում եւ առավոտ ժամը 6-ին մեկ էլ հեռախոսը զանգը հնչեց եւ մեր հա, հարևանուհիներ, որը ծառայում էր ծառայում էր լողապաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում, եւ ինքը ասաց որ տագնապ է եւ մեր մեքենան խանգարում է իր մեքենան շրջադարձ կատարելու շրջադարձ կատարելուն եւ ասաց ինչ ինչ եղա ասաց «Դե չգիտեմ զանգելն ասան բան է շտաբ պետք է ներկայանանք զորամաս տագնապ է և, Այսինքն ինքը աշխատում է հերթափոխը եւ այդ օրը իր հերթափոխության օր չէր եւ ես հասկացա, որ ինչ որ մի բան կամ զորավարժությունները կամ ինչ որ արտակարգ դեպք է կատարվել նկատի ունենալով որ այդպիսի տագնապին եղել նաև թե մեծ զորավարժության ժամանակ թե 2014 թվականին օգոստոսյան այդ սահմանում լարվածության ժամանակ։ Նույնպես մտածեցի, որ կարող է ինչ-որ դիվերսիոն հետախուզական խումբ է կամ ինչ-որ ինչ որ սահմանում լարված իրավիճակ է, մոտորապես եւ հետո որոշ ժամանակ անց ես զանգահարեցի մեր գործընկերոջը պատգամավոր Սերգեյ Հարությունյանին, որը դեկ ապրում է Մարտակերտում, եւ ինքը արդեն ներկայացրեց իրավիճակը, որ քաղաք ռմբակոծվում է, Թալիշն ու Մադաղիսը նույնպես ռմբակոծվում են եւ Տշնամին լայնածավալ հարձակում է ձեռնարկել հյուսիսարևելյան ուղությամբ։ Համենդեպս այն ժամանակ հարավարևելյան ուղության մասին դեռևս ես ես տեղեկություն, համենդեպս ինձ տեղեկություն չէր աշեր, որտեղ ես միջապես զանգահարել էի մեր գործընկերոջը հյուսիսարևելյան ինքը գտնում էր մարտակերտ քաղաքում եւ ինքը անմիջապես տեղից հա- ինձ հաղորդեց որ այո Ստեփանովան Մարտակերտը ռմբակոծվում է Անսպասելի էր, հանգարցական էր, տխուր էր, բայց փաստ էր։ Պարոն Հովանեսյան, ում է ձեռնտու իրավիճակի նման սրումը, որոնք են ողջ սահմանի երկայնքով մեծածավալ հարձակման շարժարժիկները եւ անցել է շուրջ 1 ամիս, դուք հավանաբար հասցրել եք քանիցս որպես մարդ, որպես պատմաբան, որպես ազատամարտիկ, որպես քաղաքական գործիչ, գործիչ վերլուծություններ անել։ Ինչ եք ողրզել, ինչ է, ինչ եք եզրահանգել։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը ցանկանում էր Ղարաբաղ ադրբեջանական և, այդ շփման գծում էր սահմանում իրավիճակ փոխել եւ այս լայնացավալ հարձակումը ուղղված էր հենց այդ իրավիճակի փոփոխությանը իօքուտ իրեն հանդես գալ բանակցությունների ժամանակ իր համար գերակշռելի դիրքերից, որը Փարքաստո չստացվեց եւ նրանք իրենց պլանները, որը պարզ է որ առանց իրենց հովանավորի, մասնավորապես Թուրքիայի չէին կազմել եւ թուրքական պետությունը ամեն կերպ աչակցում էր թե ռազմական, թե քաղաքական, թե լրատվական դաշտում, որտեղ պատերազմը ռազմի դաշտից բացի գնում էր թե քաղաքական ճակատում, թե լրատվական ճակատում եւ թուրքերը ամեն կերպ օգնում էին իրենց և, այսպես ասած կրծե եղբայրներին եւ բնական է որ Ադրբեջանը այդ ամենից ողջևորված քայլեր էր ձեռնարկում իր համար մեր հակամարտության այս գոտում իր համար գերակշռելի դիրքերից արդեն հա, հանդես գա ավելի ցինիկ, ավելի սանձարձակ դիրքերից հանդես գա եւ փարկոպատիվ մեր բանակի, որ կարողացան զսպել ճշնամու այդ այսպես ասենք, այսպես կոչված ախորժակը։ Պարոն Հովանիսյան, པարզ է, որ սա զուտ ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտություն է, բայց այստեղ շահեր են բախվում տարածաշրջանում փոխվել է արդյոք ուժերի ռազմավարա քաղաքական դասավորությունը եւ որքանով այն կարող է ազդել աշխարհակաղաքական հարցերի վրա։ Ճիշտ ասած, մի քիչ ավելի այդ հարցին պատասխանելու համար շատ ժամանակ պետք, ուղղակի պետք է նշել, որ չեմ չեմ կարծում որ այդպես շատ փոխվել է տարածաշրջանում ռազմակ այդ ռազմավարական դասավորությունները Պարզապես Ադրբեջանը փորձում էր ցույց տալ, որ ԵՀԿ Մինսկի խումբը չաշխատող մեխանիզմ է եւ ինքը փորձում է Արցախի հարցը, Արցախյան հիմնահարցը իր համար գերադասելի տարբերակով տեղափոխել այլ ազգաներ, որտեղ Ադրբեջանը ոչ այդ էլ այդպիսի փորձեր կատարում է եւ այս վերջին տարիներին Ադրբեջանում անընդհատ հնչում էին այն տեսակետները, որ ԵՀԿ Միսկի խումբը չի կարողանում իր վրա դրված պարտականությունը կատարել, օր առաջ պետք է հրաժարվել ԵՀԿ Մինսկի խմբից եւ նմանատիպ այլ տեսակետներ եւ նրանք փորձեցին այս հարցը տեղափոխել այլ ճակատ այլ միջազգային այցյաններ մասնավորապես մակում տարբեր փաստաթղթեր Եվրոպայի խորհրդանական վեհաժողովում տարբեր տեսակ տարբեր բանաձևերով են հա, հանդես գալիս եւ ցավոք սրտի միջազգային հանրությունը եւ առավել եւս այն երկրները, որոնք անմիջապես ընդգրկված էին Մինսկի խմբում, չէ չսանձեցին Ադրբեջանի այդ ագրեսիվ նկարտումները, քանզի անընդհատ հարցը բարձրացնելով ԵԽՖՎ-ում, հա, հարցը բարձրացնելով ՄԱԿ-ում, հարցը բարձրացնելով տարբեր ուրեմն խորհրդաժողովներում եւ այլն, այսինքն հենց մեծ հարված էր հասցում այդ երկրներին Եվ բայց ցավոք սրտա այդ երկրները որևէ ձևով այնպես չարձագանքեցին, որպեսզի զսպեին այդ նկարտումները եւ ահա այդ ամենից ողջորված Ադրբեջանը ուրեմն մեր սահմանների նկատմամբ ձեռնարկեց հերթական ավանտյուրը։ Ասենք որ փորձագետները վաղուց էին մտմտում տարածաշրջանում իրավիճակի լարվածության զարգացման մեծ հավանականության մասին, որը կարծես անուշադրության մատնվեց։ Ասեմ որ անընդհատ դրա մասին խոսվում էր, ճիշտ է, բայց համենայն դեպս մենք մենք էլ գտնում ենք որ Ադրբեջանի այդպես ուրեմն այ, այ, այ, այ, այ, այ, այ, այ, այ, ռազմական բյուջեի ավելացումը թե նորանոր զինատեսակների գնումը մեր ռազմա այսպես ասենք մեր ռազմավարական դաշնակից հորդորող Ռուսաստանից կամ չգիտեմ որը ոչ միայն չսանձեց, չզիսպեց, այլև զենք վաճառեց, այլ խնդիր է, սա սա մի քիչ ուրիշ ուրիշ ենթատեքստեր ունի իհարկե եւ փաստորեն մենք մեր փորձագետները նույնպես այդ լարվածությունը նկատում էին եւ նաեւ այդ այդ լարվածությունը անընդհատ մեծանում էր, երբ Ադրբեջանը հերթական անգամ միջազգային տարբեր արտադրությունների ինչ որ փաստաթղթեր էր, փաստաթղթերի նախագիծեր էր ներկայացնում եւ այս վերջին լարումը ճիշտ է կարող է ուղղակիորեն կապված չլինի, բայց համենայն դեպս մեր կարծիքով կոնկրետ գտնում ենք, որ այդ ուրեմն քննարկումներից հետո ինքը իրեն ավելի սանձանցակ դրսևորեց եւ սկսեց այդպիսի գործողությունը եւ նաեւ նաեւ այստեղ մենք չենք կարող անուշադրության մատնել թուրքական գործոնը եւ Թուրքիայի հովանավորությունը միշտ զգալով Ադրբեջանը ճիշտ է միշտ է զգացել, բայց այս վերջի ժամանակներս Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները բավականին սերտացել էին եւ այն թեզը, որը դեռևս քաշել էր Հայր Ալիևը, մեկ ժողովուրդ երկու պետություն սկսել է գործել, չնայած միշտ էր գործում, բայց այս անգամ ավելի ակտիվ եւ հենց այդ ամենիչից ելնելով Ադրբեջանը գնաց լարվածության կտրուկ սրմանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հայտարարեց Ռազմական գործողությունները շարունակվելու եւ սրվելու դեպքում Հայաստանը կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Պարոն Հովանեսյան, Արցախի անկախության ճանաչումը ինչ ազդեցություն կունենա ներկա իրավիճակի վրա եւ ինչ կփոխվի տարածաշրջանում։ Իմ կարծիքով առաջին պետք է նշել, որ Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացը էլ պետք է ակտիվացնել։ Ճիշտ է, վերջի տարիներին քայլեր է կատարվել միջազգային ճանաչման ուղությամբ, սակայն պետք է ավելի ակտիվացնել եւ որ เป զի միջազգային հանրությունը ճանաչելու մեր անկախությունը դա նաեւ կզսպի որոշակյորեն կզսպի Ադրբեջանի այն ագրեսիվ նկարտումները, որը ունի մեր երկրի նկատմամբ եւ նաեւ Արցախի միջազգային ճանաչումը արդեն միջազգայինորեն ճանաչումը լրիվ այլ իրադրություն կփոխի եւ մենք կունենանք արդեն մեր վրա հարձակումը ել ավելի թանկ կնստի Ադրբեջանի վրա եւ ասեմ որ հատկապես այն երկրները որոնք շահագրգռված են տարածաշրջանում կայունացման պահպանմանը այդ այդ երկրներին պետք է ել ավելի լավ աշխատել եւ կարողանալ հասնել և, Արցախի միջազգային ճանաչմանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հայտարարություն, ապա դա դա մեսիջեր միջազգային հանրությանը նշելով, որ նաև պետք է այնպես անել, որ Ղարաբաղը դառնա միջազգային գործոն եւ Ղարաբաղը դառնալով այդ գործոնը ինքնին դա կզսպի ադրբեջանի այն զավթողական քաղաքականությունը, որը անընդհատ ամեն տարի լավելի գնալով լայնացավալ ուրեմն բնույթ է գրում։ Պարոն Հովանիսյան, եկեք այս պահին փոքրիկ երաշտական դաթար հայտարարենք, որից հետո մենք կշարունակ կշարունակենք մեր զրույցը եւ քանի որ մեր հաղորդաշարը երիտասարդական բնույթ ունի, փորձենք խոսել մեր զինվորականների մասին, ովքեր կարողացան անսպասելիորեն հետ տալ, կասեցնել այս ամենը, ինչ որ պատահեց համանագծին։ Ղարաբաղի մախպյուր ես դու Աղբյուրից էլ մաքուր ես դու Կյանքում երանի է Բաշխել կյանքս քեզ Ղարաբաղ Կյանքում երանի է Բաշխել կյանքս քեզ Ղարաբաղ Սիրուս այգեստանն է, սիրտն է սարերին Հայապաստանն է, սիրտն ես հայերի, Քո անունն է շուրթերիս, Քո գալումն է այտերիս, Կանչում ես ինձ սարերից, Կանչում ես ինձ ղարավան, աչբաղի Կարոտել եմ վարդի շաղի Հոգուս մուրազի պես Սիրում եմ քեզ իմ հարավա Հոգուս մուրազի պես Սիրում եմ քեզ իմ հարավա Սիրուս այգեստան ես, սիրտն ես արերի հայերի Քո անունն է շուրթերիս Քո գարունն է այտերիս Կանչում ես ինձ սարերիս Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագած երիտասարդական ծրագիրը շարունակում է օրվա թողարկումը։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, մեր հյուրն այսօր Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր, պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Լեռնիկ Հովանիսյանն է։ Մենք նրա հետ զրուցում էինք ապրիլյան չհայտարված պատերազմի շուրջ։ Պարոն Հովանիսյան, շարունակենք մեր զրույցը եւ խոսենք մասնարարպես մեր երիտասարդների մասին, երիտասարդ զինվորազին ծառայողների մասին, ովքեր կարողացան անսպասելիորեն հետ շպրտել այդպիսի մեծ հարձակումը կասեցնել դա շատերիս համար պետք է խոստովանել հրաշքի նման էր այդ դիմադրությունը եւ ինձ թվում է որ իրենք իրենց կարողացել են գերազանցել երևի դա նաեւ իրենց համար էր անսպասելի իրենց արածը Ճիշտ ասած, Վարդուի իմ համար անսպասելի չէր, որովհետև այդ նույն 18-20 տարեկանները իրենց բազկյուժը դեռևս ցույց են տվել, թե 2008-ի հիշում եք մարտյան այդ երբ որ սահմանին նույնպես լարվեց, թե 2016 թվականի օգոստոսյան իրադարձությունների ժամանակ։ Այսինքն այսօրվա հայ զինվորը իր կամքով, իր ազնազոհությամբ չի տարբերվում եւ կասեի նաեւ որոշակիորեն գերազանցում է 1992-94 թվականների մեր, այսինքն մեր սերնդի, որոնք այն ժամանակ 18-20 տարեկան ծառայում ենք լավապաշտպանության բանակում։ Նաև ասեմ, որ սա անկախության սերունդն է, չպետք է մոռանալ, որտեվ իրենք ծնվել են անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում իրենք տեսել են անկախ պետականությունը, իրենք իրենց մեջ նստած է այդ անկախության գաղափարը, գաղափարը այնպես է արմատավորված է, այսինքն երբ որ արմատավորված է լինում, ապա այդ ամենը շատ դժվար է, դժվար է իհարկե, շատ դժվար է եւ բացին նրանից էլ ունեն ունեն այդ պատվախնդրության զգացումը այսինքն հայ զինվորը արժանապատիվ զինվոր է, իր հողին նվիրված զինվոր է եւ կապ չունի դեմը կանգնած է վարձկանը, դեմը կանգնած է, չգիտեմ, քանի տարի Թուրքիայի կամ այլ երկրների զինվորական հաստատություններում, չգիտեմ, ինչ-ինչ պարապմունքներում կոփված, չգիտեմ, սպայական ազնակազմի ենթասպայական պայմանագրային հակառակորդի այդ բաները ինչ որ հատուկ նշանակության ջոկատներին կապ չունի ինքը կանգնած է իրար մատնելու հողի վրա եւ ինքը պաշտպանեց հայրենիքը ինքը պաշտպանեց հող հայրենին եւ փառք ու պատիվ մեր հայ զինվորին արժանապատիվ հայ զինվորին որը պարզապես հրաշքներ գործեց Պարոն Հովանիսյան, կարծում եք, որ սա գենետիկորեն է փոխանցվել մեր զինվորներին, այսինքն նրանք միշտ հայ երիտասարդը զինվոր է, թե կա նաև այստեղ գաղափարական դաստիարակությունը, որովհետև երբ որ մեծերն են խոսում, հաճախ երևի դուք էլ նաև լսել եք, որ ասում են դու պետք է ծառայես հայոց բանակում, այսպես նաև վիրավորական է հնչում երիտասարդների հասցեին։ Ես Շնորհակալություն հարցի համար, Վարդուի հետեւյալն է ցանկացած սերունդ ունի իր առավելությունները եւ թերությունները, ասինքն չի կարելի գերագնահատել կամ թերագնահատել սերունդներին։ Առավել եւս մեր մոտ, ինչպես ես ասել էի մի հաղորդման ժամանակ, երբ որ հարցազրույց էր տալիս հայտնի լրագրողի Ցվետանա Պասկալևային այս ապրիլյան օրերին ես նշեցի մի, մի փաստ նշեցի, որ կապ չունի դա 1918 թվականի Սարդարապետի ճակատամարտում ենք 1992-94 թվականի այդ ռազմական գործողության ժամանակ թե այսօր է։ Այսինքն այդ գենետիկան եւ հայրենիքի գաղափարը, որ նստված է, նստած է, դա եկել է հազարամյակներից։ է եւ այդ կոնկրետ տվյալային այդ սերունդը ինքը գիտի պահպանի իր հող հայրենին եւ այո մեծերից կարող ենք լսել տարբեր բաներ մենք էլ ասում ենք մեր երեխաներին դասի ասում ենք մենք սենց եղենք բայց պետք է մի բան իմանալ որ ցանկացած սերունդ ունի իր առավելությունները եւ ունի իր թերությունները այս սերունդը ձգտում է առավելագույնին եւ սա միայն ու միայն կարելի է ողջունել իհարկե կարող են թերություններ ունենալ հիմա անթերի ոչինչ չկա բնականաբար։ Այո, իհարկե, եւ եւ այդ իսկ պատճառով գենետ, բայց մի բան բոլորիս համար միևնույնն է։ Պաշտպանել հող հայրենին, ապրել մեր ժողովրդի, մեր հայրենասիրության այն գաղափարով, որը մեզ տվել են մեր նախնիները։ Եվ ահա այդ այդ այդ ամենակարևորն է, որ նստած է մեր մեջ։ Թե իսկ մնացածը արդեն ածանցալներն են եւ մնացածը արդեն ժամանակն է ինքն իրենը թելադրում։ Պարոն Հովանիսյան, գուցե նույնն է մնացել ոգին, բայց փոխվել է պայքարի ձևը եթե 92-94 թվականներին ավտոմատներ, զրահատեխնիկա եւ այլն այսօր դուք հիշում եք քարորիա պատերազմը հրճակվեց որպես կայծակնային, որպես հրետանային, ջերմային, նույնիսկ լազերային պատերազմ անվանվեց, բայց Թուրքի ձեռագիրը նույնիսկ այս պայմաններում դարձյալ չփոխվեց եւ ես հիշում եմ նորից Թումանյանի տողը Բերանն Արնոտ Մարտակերեն անբան 1000 տարում հազիվ դարավ Մարտհասպան Այսինքն լազերային պատերազմի պայմաններում դարձյալ զոհի քիթ են կտրում կամ ականջ են կտրում կամ գլուխ են կտրում, սասարսափելի է։ Ճիշտ ասած ասեմ ձեզ, որ ինչքան էլ Ադրբեջանը միլիոնավոր դոլարներից ասած գնեն երիտասարդներին կրթի Օքսֆորդում կամ Քեմբրիջում, բայց նրանց էությունը նույնն է։ Այսինքն իրենց այդ քոչվորական մտածելակերպը, այդ քոչվորական կացութաձևը, որը գերիշխող էր հազարամյակներ շարունակ եւ այդ քոչվորական չի փոխվում։ Չի փոխվի, չի կապ չունի, չկա մեկ-մեկ մեկ-մեկ եթե եթե դուք հիշում եք այն հայ-թուրքական արձանագրության ժամանակ մեկ-մեկ ասում են թուրքը փոխվել է, քաղաքակրթվել է, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Բայց այս ամենը ցույց տվեց, որ դա հենց այնպես խոսքեր են թուրք այդ այդ այդ նրա էությունը երբեք չի փոխվում եւ նրանք այսօր այսօր հակահայկականությունը հակահայկական հիստերիան այն աստիճանի է բարձրացել որ նույնիսկ այդպիսի չգիտեմ, հիստերիա չի եղել ոչ ֆաշիստական Գերմանիայում, ոչ ֆաշիստական Իտալիայում, այսինքն այսօր Ադրբեջանում պետական մակարդակով կատարվում է ահաբեկչություն։ Այսինքն պետական ու ամենաստորը վայրենի տեսակ, որը միշտ յուրահատուկ է եղել իրենց, միշտ ցանկացած ժամանակ ցանկացած ժամանակ ցանկա այսինքն կապ չունի ինքը որտեղ է կրթություն ստացել չգիտեմ մգիմոյի ավարտել թե օքսֆորդը ստացել այդ կրթությունը թե ոչ կարևոր չի բայց էությամբ մնացել է նույն քոչվորը ուրիշինը հապշտակելու ուրիշի ունեցվածքը հապշտակելու այդ մոլուցքը նրանց հայրամեջ նստածը չես կարող դա փոխել ուրիշի հայրենիքը նույն ձևով նրանք ցանկանում են մեզ կոտորելով, ինչպես իրենց մեծ եղբայր արեց կոտորելով ուրիշներ, հայերին, հույներին, ասորիներին, արաբներին, հիմա էլ քրդերին եւ այ ուրիշ ժողովուրդների հայրենիքի վրա փորձում է կառուցել իրենց հայրենիքը։ Նույնը կատարում է Ադրբեջանը սանձազացելով մեր դեմ պատերազմ, ճնշելով, ձուլելով թալիշներին, լեզգիներին, ընդհանրապես Ադրբեջանի բնիկ ժողովուրդներին, ուրիշների հայրենիքի վրա կառուցելու իր հայրենիքը։ Այսինքն իրենց էությունը իրենք իրենց էությունը չեն փոխել Դե իհարկե այդպես չի լինի, որտեվ չես կարող ուրիշի հայրենիքը դարձնել քոնը, դա ժամանակի խնդիր է, ամեն ինչի ժամանակը իր տեղը կդնի։ Ու նաև գիտեք հարցը նրա մեջ է, որ ոչ մեկը չասաց, չհետաքրքրվեց, թե ով է նախահարձակ եղել, նաև այս սա եւս խոսում է վայրենության մասին։ Ա, անկշտության մասին, ագահության, անհագության։ Միանշանակ է, որ այստեղ միջազգային, ասենք, վերլուծաբանները մեծամասնությունը բոլորը գտնում են եւ բոլորը բոլորը միակարծիք են, հա։ որ Ադրբեջանն է հարձակվել։ Դա ասվեց, դա ասես տարբեր նույնիսկ ասեմ վերլուծական այդպիսի հոդվածներ գրվեցին, չենք բանում, այս ԵԱԿ-ին խմբում Ռուսաստանցի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովի այդ ուրեմն հարցազրույցը որտեղ հստակ ինքը նշում էր թե ում է ձեռնտու պատերազմի վերսկսումը եւ բնական է բոլոր եւ նույնիսկ իրենք էլ իրենց հարցազրույցներում ադրբեջանցի պաշտոնյաները անուղակի ուղակի ձևով ակնարկում էին նույն վերցնենք ռուսաստանում ադրբեջանի արտագաղել լիազոր դեսպան Փոլադ Բուլբուլօղլու հարցազրույցը եւ հստակ ասվում է որ թե ով է այս ռազմական գործողությունները սկսել Պարոն Հովանեսյան, մենք խոսում ենք սերունդների տարբերության մասին։ Դուք ճիշտ է երիտասարդ եք, բայց հնարավոր է որ ձեր որդին արդեն լինի ռազմաճակատում։ Այսինքն իմ եղբայրը ձեր տարիքն ունի, բայց նրա երկու տղաները հիմա եղնիկներ զորամասում են ծառայում Մենք սովոր ենք այս մեր նաև սերունդների տարբերությունը ձեր, ձեզանից առաջ, ձեզանից հետո, բայց այս վերջին ժամանակներում Լարիսա Ալավերդյանը նաև մի զուգահեռ տարավ մեր եւ նրանց սերունդների միջև եւ այս բախումը, այս պատերազմը անվանեց քաղաքակրթությունների բախում։ Ճիշտ է արդյոք նման համեմատությունը, երբ ցեղը վայրենի է, տոհմը վայրենի է։ Արդյոք կարելի է խոսել քաղաքակրթության մասին։ Նշեմ արդյոք, որ ես ուշ եմ ամուսնացել եւ իմ ավակ որդին դեռ 10 տարեկան է եւ զորակոչի։ Պարզապես օրինակ է դա։ Այո, հա, հասկանալի է, հա, եւ շատ շատեր օրինակ շատ նույն հորեղբորոս տղան, որը 22 տարեկան է եւ հենց առաջի կամավորականը նոր բանակ ավարտած եւ նորից մեկնել էր, հենց առաջի օրը մեկնեց ճակատայինից, ասեմ, որ ես համեմիտ եմ Լարիսա Արլավերդյանի հետ, ես ավելի ազգագա ազգագրորեն ես ավելին ասեմ, որ հետեւյալն է սա էթնիկական տնտես նաև տնտեսամշակութային ձևերի պայքարը, որը միշտ եղել է մեր եւ այդ թուրքալեզու կոչվոր ցեղերի միջև։ Դա եղել է այդպես 18-րդ դարում, դա եղել է 19-րդ դարում, դա եղել է 20-րդ դարում եւ հիմա 21-րդ դարում նույնպես։ Այսինքն նույն շղթան է, ուղղակի parzapes այսօր մենք ավելի այլ այլ որակում ենք տալիս, հիմա քաղաքակրթությունների բախում էր, բայց օրինակ 18-րդ դարում եւ 19-րդ դարում դա օրինակ տնտեսամշակութային ձևերի տնտեսամշակութային երկու տիպերի պայքարն էր որ գալիս է քոչվորը եւ ուզում է խլել նստակյաց երկրագործ բնիկ ժողովրդի ունեցվածքը հայրենիքը այսինքն բնական է որ ցանկացած սերունդ պայքարում է որ เป զի տեր կանգնի իր հայրենիքին, իր ունեցվածքին եւ այսօր բացառություն չէ մեր այսօրվա սերունդը, որը պայքարում է որ เป զի տեր կանգնի իր հայրենիքին եւ պահպանի իր երկրի սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Այս ենթատեքստում իմ գործընկերը դիպուկ մի <laughs> օրինակ բերեցելի Նվարդ Ալեքսանյանը ասաց, որ երբ որ թուրքը, թուրքի հովիվը իր մահակը դնում է այստեղ մի քիչ ջուր խմելու, եթե այդ տարածքը իրեն խորթ է, բայց այդ մահակը դրել է հենց այդտեղ, ջուր խմելուց հետո ասում է, որ այս տարածքը իմն է Դա դա իհարկե դիպուկ է ասված եւ եւ դրա մեջ բավականին շատ ճշմարտ այո, այո, նկարագրական է, որովհետեւ եթե նայում ենք, որ մեր հանրապետության տարածքում նախկինում առաջացած այդ 18-րդ դարի երկրորդ կեսից 19-րդ դարում առաջացված բոլոր բնակավայրը եւ 20-րդ դարում արդեն գյուղերի կարգավիճակ ստացած խորհրդային իշխանության տարիներին այդ թվում նաեւ նախկին ԼՂԻՄ շրջապատու, այսինքն մեր Արցախ եւ Ուտիկ նահանգներում հաստատված այդ քոչորական ցեղերը, այո, այդ տարբերակով, որտեղ եթե նայում ենք ռուսական աղբյուրները, ապա բոլոր քոչոր կայանատեղերը հետագայում վերածվեցին գյուղերի։ Բնակավայր։ Նույնը դրա վառ օրինակը հենց Խոջալուն է։ Այո։ Խոջալուններ, որը Փարքասո այսօր իր իրական տերերին եւ վերադարձվեց իր հայրենի գիրկը։ Պարոն Հովանիսյան չհայտարված պատերազմ սկսվեց 4 օրից հետո հայտարարեցին բանավոր հրադադարի մասին։ Ա, հարձակումը խեղդվեց միջև հրադադարի պայմանագիրը բանավոր հակառակորդը ապշած մնաց շանթահար մնաց որովհետև նման արդյունքի չէր սպասում ինքը դա արդյունավետ չեղավ իր համար Բայց այսօր էլ չնայած հրադադարին, այնուամենայնիվ փաստացի պատերազմի մեջ են կողմերը եւ ամեն օր լսում ենք տարբեր զինատեսակներից, հրետակոծությունների մասին, զրահատեխնիկաներից, աննախադեպ հարձակումների մասին։ Ինչպիսին եք տեսնում ելքը, ինչ ելք է սպասվում։ Ես կարող եմ մի նախադասությամբ դա ասել, ես ելքը տեսնում եմ մեր երկու հանրապետությունների հզորացման մեջ։ Այսինքն երբ երբ ունես հզոր եր, եր, եր, եր, եր, եր, եր, եր, տնտեսություն եւ հզոր իհարկե հզոր մշակույթ ունենք բարձր բարձր մակարդակի կրթություն եւ հզոր երկիր ապա ստիպված են բոլորը կոյդ հաշվի նստել եւ միակ ելքը որպեսզի մեր հզորացման մեջ է որպեսզի թշնամին այլևս համաձայնություն չունենա նույնիսկ նայելու դեպի մեր սահմանները Իսկ այս հրադադարի 20-ը, քանի 22 տարիներ մեզ չտվեցին այդ հնարավորությունը արդյոք որովհետեւ աշխատանքը աշխատանք կատարվել եւ այսօր երբ որ մեր բանակը կանգնած եւ դիմադրում է ճշնամուն հենց այդ աշխատանքի նաեւ արդյունքներից մեկն է բայց իհարկե կան թերություններ կան որոշակի խնդիրներ որը այս պատերազմը այս պատերազմի դասերը պետք է մենք քաղենք եւ նաև մեկ այլ ձևով նայենք մեր ապագային եւ ամեն ինչ անենք որպեսզի մեր երկիրը առավել եւս զարգանա եւ ճշնամին ելևս համարձակություն չունենա մեր սահմաններին թեկուզ 1 մետր մոտենալու։ Այսինքն ոչ միայն իզեն դեպի մարտադաշտ, այլ նաև իզեն տնտեսական դաշտում քաղաքական ամեն, ասիկան պատերազմը, այսպես ասենք, էլի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին էսպիսի արտահայտություն կա, տոտալ պատերազմ, երբ Գերմանիան հայտարարում էր տոտալ պատերազմ, իհարկե այսօր էլ գրեթե տոտալ պատերազմն է, դա ոչ միայն ռազմական, այլ նաև տնտես քաղաքական դաշտում, ռազմական դաշտում, մշակութային դաշտում, ամեն ամեն դաշտում այդ պատերազմն է եւ պետք է մենք եթե մենք հզոր չլինենք, մենք շատ դժվարությամբ կդիմակայանք այն մարտահրավերներին շրջաններում, որը այսօր կա եւ նետված է մեր դեմ։ Շնորհակալություն պարոն Հովանիսյան, բարեկամներ այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա ապրիլի 27-ի թողարկման հյուրը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Լեռնիկ Հովանիսյանն էր։ Զրույցը վարում էր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք